o'n uchinchi bob shu kuni hazrati ayso uydan chiqib ko'l bo'yida o'tiradi atrofiga nurg'un odam yig'ilg'ashqa u bir kemaga chiqib o'ltirdi haloyiq bo'lsa ko'l bo'yida turishadi hazrati ayso ularga tamsil bilan nurg'un hikmatlarni aytib berdi u mundoq dedi bir dehqon urug' choshqili etizig'i chiqibdi choshqon urug'larining ba'zilari chig'ir yo'l ustiga tushibdi qushlar kelib ularni yeb ketibdi ba'zilari tuprog'i kam toshliq yalaga tushibdi to'pizi nebiz bo'lganlikdan tezla unib chiqibdi lekin cho'nqur yildiz tatmag'ashqa kun chiqish bilanla so'lishib qurib ketibdi ba'zilari tikanlarning orsig'i tushibdi tikanlar o'sib mayslarni besibyapti ba'zilari bo'lsa munbat tuproqqa tushibdi ularning ba'zilari yuz hassa bəziləri 60 əssə, yəni bəziləri 30 əssə husul birtu. Bu sözlərini qulğunlada çın tutunla. Şagirdləri kelib, Həzrəti Əysadın, siz nemi üçün köpçülükü təlim bəgəndə təmsil kəltirsiz, dəb sorudu. Həzrəti Əysa mundaq cavab bədi. Ərşinin patşaolığının sırları ulağı əməz, sizlarning bilishinglarga berildi chunki kimda aql farosat bo'lsa uningga texmi ko'p berildi uningdiki aql farosat ish toshqichi bo'ladi lekin kimda aql farosat bo'lmasa uningda bo bo'g'nimi ilib ketildi ularga tamsil bilan so'zishimning sababi shuki ular qorisimi ko'maydi onglisimu tingshimaydi ham haqiqiy tushunmaydi buning bilan xudoning yashoyo payg'ambar orqali oldin olo aytgan munu so'zlari amalga oshirildi so'zlarimni anglaysizlar anglaysizlar tushunmaysizlar qilganlarimga qaraysizlar qaraysizlar ma'nisini uqmaysizlar chunki bu xalqning zehni zaiflashgan ular quloqlarini etvogan ko'zlarinimu yumivogan undoq bo'lmasidi ko'zlari ko'ratdi quloqlarimi anglaytdi zehni o'yg'unib manga qaytatdi mu ularni saqaytatdim lekin sizlar naqadar baxtlik chunki ko'zinglar ko'rdi qulug'inglar anglaydi bilib qo'yinglarki burunqi nurg'un payg'ambarlar va durust odamlar sizlar ko'rgan va anglaganlarni ko'rishni va anglashni orzu qilgan bo'lsimu мұрадыға yetamidi Әмді ұрық течіш тоғырсыдыки тәмсілінің мәнісіні аңлаңла. Әгер бірі Құданың патшалығы тоғырсыдыки сөзіні аңлап тұрып, түшәнмісә, shayton kelib uning ko'ngliga tushgan so'zni elib ketidi bu dal chig'ir yo'l ustiga chechilgan urug'lardir tuprig'i kam toshliq yalagi chechilgan urug'log'i kelsak bular xudoning so'zini anglab xushollik bilan darhol qabul qilganlarga tamsil qilingan holbuki xudoning so'zi ularda yiltiz tatmag'ashqa ular uzunga bardoshliq beramaydi xudoning so'ziga ishonganligidan qiyinchilik yoki ziyonkashlikka uchrasa xudo yo'lidan darhol chatnab ketidi tikanlarning orisig'i chechilig'ini shundoq odamlarga tamsil qilinganki bu odamlar xudoning so'zini anglasimu lekin ko'ngilga bu dunyoning andishlari boyliqning iziq turishi kirib elib xudoning so'zini bo'g'ib etudida ular g'usulsiz qoladi munbat tuproqqa chechilgan urug'lar bo'lsa xudoning so'zini anglab tushangan odamga tamsil qilingan bundoq odamlar albatta g'usul beradi ba'zilari yuz hassa ba'zilari oltmish hassa ya'ni ba'zilari o'ttiz hassa g'usul beradi hazrati ayso ularga boshqa bir tamsilni so'zlab berdi Әрішінің патшалығы етізға яқшы ұрық чашқан адамға ұқшайды. Bir keçisi hamma odam uyquga cho'mganda, u odamning dushmani kelib, bug'doyning orsig'a yava o't urug'larini chechib etib ketibdi. Maysla o'sib, boshaq chiqaganda, yava o'tlami ko'rinishga boshlabdi. Xo'jayinning chakarlari kelib uningga, "Xo'jayin, siz etizga yaxshi urug' chashqan edingiz-ku, bu yova o'tlar nadin kelib qoldi debdi bu bir dushmanning ishi debdi xo'jayin chakarlar berib yova o'tlarni yulivatsa qandoq deb so'rabdi yo'q yova o'tlarni yulimiz desanglar bug'doylarmi yulinib ketishi mumkin ularni o'sishiga etinglar o'rmi vaqtida man o'rmichlarga avval yov o'tlarni yulib көйдіріш үшін бағлап еғіп еліңла. Андын бұғдайланы еғіп, амбырымғы қашылаңла деймән, депті ғожайын. Әзірті Әйса ұлаға яны бір тәмсіліні сөзләп бәді. Әрішінің патшалығы xuddi bir odamning etig'i shoshgan qicho urug'iga o'xshaydi qicho urug'i butun urug'larning ichida eng kichik bo'lsimu u har qandaq ziroatdan egiz o'sib ko'chat bo'ladi hatto qushlomi kelib uning shoxlarida uvlaydi hazrati ayso ularga boshqa bir tamsilni so'zlab berdi arishning podsholig'i xuddi xemir turishga o'xshaydi ayol xemir turishni bir xolta unga qo'shib uyg'ursa bu xemir turuch butun xemirni bo'ldiroladi hazrati ayso bu ishlarning hammasini tamsillar bilan ko'pchilikka bayon qildi u tamsil kaltumay turib hech qandaq ta'lim bermaydi buning bilan bir payg'ambar orqali oldin ola aytilgan mo'ni so'zlar amalga oshirildi og'zimni tamsil so'zlash bilan ochiman dunyo opirdi bo'lgandan beri sir bo'lib kelgan ishlarni tilg'a olaman Шуныңдан кейін, Әзірті Әйса көпчіліктен айырылып, өйгі кірді. Шагырдыры енір келіп, «Етіздіке ява отла тоғырыске тәмсіліні чәндіріп қойсыңыз», деді. Әзірті Әйса мұндақ деді. «Яқшы ұрықланы чашқан insan oğludur. Yetiz dünya bulup, yaxşı urukla erişinin patşağılığının mirasxorlurudur. Yava otla bosa, shaytonga tava bo'lganlardir yova o't urug'limni chashqan dushman shaytondir o'rmi vaqti zamon oxiri o'rmichilar bo'lsa farishtalardir yova o'tlar qandoq yulinib o'tga tashlangan bo'lsa zamon oxiridimu shundoq bo'ludi inson o'g'li farishtalarni avatib insonlarni gunohga ozdurgan va yomonlik qilganlarning hammasini o'z podsholigidan shallab ularni lovuldab turgan o'tqa tashlaydi ular u yerda hasratni yig'lab tishlarini g'uchirlatidi haqqoniy odamlar u chog'da otsi xudoning podsholig'ida quyoshdek chaqnaydi bu so'zlarni qulug'inglarda ching tutinglar arishning podsholig'i xuddi itizda yoshirilgan bir g'aziniga o'xshaydi uni tepib olg'uvchi hayajon ichida g'azinini qaytadan yoshirib shu itizni setverish uchun bor yo'qini setvetidi arishning podsholig'i yana qimmat baholiq unchi marvoyitloni izlagan savdogarga o'xshaydi savdogar nihoyat qimmat baholiq bir marvoyitni topgan ekan qaytib berib bor yo'qini sitib, u marvoyitni sitib oladi arishning podshohligi yana dengizga tashlanib har xil beliqlarni tutadigan to'rga o'xshaydi to'r to'shqanda beliqchilar uni qirg'oq totib chiqirdi Ondan o'tirib yaxshi beliqlarni ilg'ib yilib, sivatlarga qochilib, nacharlarini tashlab etidi qiyomat kuni mu shundoq bo'ladi pəristlər kelib, yaman kişilərni həqqani kişilərdən ayırıydı və ulanı laullab tutan otqa taşlaydı. Ula u yerdə həsəddə yığılab, kişilərini qoçurlududu. Həzrəti Əyşa uladın, bu sözləni düşəndinlərmi? dəb soridi. Düşəndiq, dəb cavab bədi ula. Həzrəti Əysa mundaq dedi. arishning podshohligi to'g'riliq ta'lim olgan tavrot ustozi xuddi g'azinisidan konunla emas balki yangi narsalarni ilib chiqqan xo'jayinga o'xshaydi hazrati ayso bu tamsillarni so'zlab bo'lgandan keyin u yerdan ayrilib o'z yurtiga ketdi va o'z yurtidagi ibodatxonada xalqqa ta'lim berishga boshladi uning ta'limini anglagan xalq hayron bo'lib bu odamning bunchivala aql farosati va mo'jiza yoritish qudrati nadan kelgandi u faqat oddiy bir yog'ochchining o'g'lig'u uning onasining ismi maryam yoqub yusuf simon va yahudolar uning qarindoshlari emasmi singillarining hammasi o'z ichimizdig'u shundoq turuqliq uningdiki bu qobiliyatlar zodi nadan kelgandi deyishatdi shuning bilan ular uni Həzrəti Əysa ulağı mündaq dedi. Peyğəmbər öz yurti və öz öyüdə hörmətli sazavər bolmaydı. Ulağının itiqatsızlığı tüpəylidin, Həzrəti Əysa bu yədi köp mücizə kösətmidi.